Geliyor muvahhidlerin ordusu geliyor geliyor ümmetin fedaileri geliyor geliyor tevhid müdafasına geliyor geliyor muvahhidlerin ordusu geliyor Ümmetin fedaileri geliyor, geliyor. Tevhid müdafasına geliyor. Tağutların saltanatını yıkacaklar. İnsanları kula kulluktan kurtaracaklar. Kimmiş o delikanlı muahitlere karşı gelecek Onlar maddeye iman etmiş kafirler Batıyı dost edinmiş mürtetler Allah'tan zafer dile kardeşim Zafer seni bulacak sonunda Allah'tan zafer dile kardeşim Zafer seni bulacak sonunda Geliyor Muvahhidlerin ordusu geliyor Geliyor Ümmetin fedaileri geliyor Geliyor büyük müdafasına geliyor, geliyor. Muvahhidlerin ordusu geliyor, geliyor. Ümmetin fedaileri geliyor, geliyor tevhid müdafasına geliyor. Madem cesursunuz neden uçakla gelirsiniz? Madem cesursunuz neden misket atarsınız? Yüreğiniz varsa cepheye gelin Yüz yüze çarpışalım erkekler gibi Madem cesursunuz neden uçakla gelirsiniz? Madem cesursunuz neden misket atarsınız? Yüreğiniz varsa cepheye gelin. Yüz yüze çarpışalım erkekler gibi. Yüreğiniz varsa cepheye gelin. Yüze çarpışalım erkekler gibi Geliyor Muvahitlerin ordusu geliyor Geliyor Ümmetin fedaileri geliyor Geliyor tevhid müdafasına geliyor, geliyor. Muvahhidlerin ordusu geliyor, geliyor. Ümmetin fedaileri geliyor, geliyor. Tevhid müdafasına geliyor tevhid müdafasına geliyor. Tevhid müdafasına geliyor.